بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما جمتو تبلي ونكيا برمسكينا كأسدرا برني برسينكي كيستي أكاتا علماء قدان صفات ربيتي في أسماء إساء لا لاليت ننجر سنين أكم يوجن وان لبو فيتي سبتشيس سني waan rasuulli rabbiillee rabbiif sabachiise sabachiisanii namni rabbiin caalaa af hin jiru namni rasuula rabbii caalaa rabbii isaa beekee isa wasafu hin jiru jedhanii akkasuma rabbiin wantoota guyyaa keessa argamanirraa isa qulqulleessuu laysa kamithlihi shay'un wahuwa as-samiicu al-basiir jechuu qabachuudhaan aayaan tuni ربين كل كلسو في صفات ربي سبكيسو في كيسا قبدي سدف رتي حقيقة في ربي كينا بين جراني جراكم اقنتاني اقوم حقيقة ذات ربي كينا بين اقسم صفات يسيل ده حقيقة صفات ربي حقيقة يسيل ده بين جراني الرادابتو كان كان لاليتين جراني duuba namni wantoota sadii amma jenne kana qabatee irratti jiraate rakkoo warri sifa rabbii kennaa onsuu keessa seenan keessan seenu jechuu rabbiin qulqulleessina jedhanii sifaata rabbii taaxiila godhan onsan akkasuma rakkoo warri sifaata rabbii tashbiiha godhuu keessallee seenan sifaata rabbii tabachiifna jedhanii makluuqatti fakkeessan كناف ور أهل السنة والجماعة حقر جراتش نساني جرى كان لماني نو غرى غرى تهود ور ربي تعطيل قلو فيه ور تشبيه قلو نلي غرى ولكا تجرن جتشولا ولكا ويتجنو وان إماما مسلم توتا الرجرى نرى تجراتولا تشبيه اللي قلني مخلوق أولت فكيسا تنزيه اللي قونا جلني صفات ربي هن أنسن karabbi qabu ni qaba garuu ta isaan malte qaba jedhanii sabachiisan jechuudha akkuma kana imaamman muslimtootaa gurguddoon warri beekamaan warri imaamummaa isaaniitiin beekamee ragaan isaanii bahame manhaja kanatti yaaman jechuu karaa kanatti yaaman jechuu mee fakkeenya isaanii eenu fa'a ka jedhu haalaallu fakkeenyaaf imaamul awzaaciin ربي سر هجالته إمام قدار أكجده نتي زمنا تابعوني أكجرنين والقهني جران أكنا جنة جده ربي كن قدتي الآن أرشي إثارتي ألتيار جنة جده إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات أكنا جنة جده rabbiin keenya guddatee ol tahee arshii isaarratti ol tayaadha waan hadiisni dhufeen itti amannaa jedhan imaamul awzaa'iin jecha kana yoo dabarsu culamaa'ni birootis akkasuma isarraa fudhatanii nuu dabarsanii jiran fakkeenyaaf akka imaamul bayhaqii rabbi isarraa haa kitaaba isaa al-asmaa wasifaat ka jedhamu keessatti nuu dubbatee jira ifaan ifatti jechi kun تابعتون الرت وليقلن إجماع جيتشو إجماع جيتشون علماء إسلاما قوتون الرت وليقلي كتاب ربيتي في سنة رسول الرت والرجراتا سفا استواء يوكا سفا التهين تربي كيستي وليقلتي قوتوك بنجتشو صفات ربي تقلتهين سات القرآن كي ستلفت هند سيتوني سبتشي سنيف ربي أكا وفي أكا إسام ملتي قلتهي جتشو imaamul awzaa'iin kun nama guddaa tahuu irraa sheekul islaamfaani maal jedhaniin imaaman afran gurguddoo zamana sanii keessaa isa tokko jedheen jechuu imaama duniyaati jechuu yeroo sanitti zamana taabicitoonni jiran zamana atbaa'ut taabiciin jiran imaaman gurguddaadha imaaman gurguddoon afran sun eenyuun fa'a yoo jenne tokko maalikii ilma anas biyya hijaaz tana jiraa sanaa dhibba tokkoo fi torbaatamii sagalitti du'ee لما فان إمام الأوزعي كأما دبنسني بيشام جرا برا إبا تقوفي شنتم يتربة تدوئي سدفا ليس بن سعديتي بي مسري جرا سنا إبا تقوفي ترباتا من شن تدوئي أفرفان الثوري سفيان بن سعيد الثوري لا بي عراق جرا برا إبا تقوفي جهاتا من تقوت تدوئي جتو ومن قرقدان زمن سن جيران كنينو يو rabbiin keenya irratti ol ta'uu isaa sabachiisaniitiin hin jiran imaamul ama amma dubbannu kun ijmaaca jedheetiniin irratti dubbateeyyu ijmaaca jechuun waliigaltee ulamaa guutuu jechuu sababni ulamaa'ni irratti waliigalaniif zamana san namni maqaan isaa jahmimni safwaan jedhamu rabbiin keenna arshii olitti hin taane lafa kaa'e rabbiin arshii olitti tahuu kana inni inkaaree jennaan inni didee jennaan akkasuma sifaata rabbii kennaa ka rabbiin ofii wasafe ka rasuul isaa wasafe inni didee jennaaniin ulamaani kun gahanii jecha isaa san irratti deebisa wanti jahmi haasahu kuni waan ummanni salafaa gurguddaan irratti jiraateen wal faallaadha jechaa ummataa ibsuudhaaf wanti sahaabaan irratti jiraatan wanti taabicitoonni irratti jiraatan kanaa miti jahmi ufumaa lafaa kaafate manhaja yookaan karaa ummata durii kanaan wal dhabaadha jechi jahmii rabbi ashirratti ol hin taane jedhu kun jechuu ifa baasuudhaafi. Namoonni waan beeyne jecha jahmii kana fudhatanii jahmi qorannoo aqliitiin irra gahee jedheetiniin ka inni biyya keessa oduu facaasu suni dubbii galaxaa dubbii kiyyibaa tahuu ifaan ifatti ummataa ibsuudhaaf ulamaan hagana gahu gurguddaa kunniin ka zamana san. ulamaa addunyaa jedhameetiin yaamamu yookaan laalamu jecha kana ejjannoo kana baasan jechuudha. Wantoonni jahmii fi warri hin fakkaatu kan yeroo ammaa jiru kun jedhu kun waanuma aqlii isaanii yaadanii yaadanii malee khayaalaata jechuu waanuma akka manaamaa namni manaamaan argu lubbuu keessa of oofeetiin jedhu malee waan quraanaa fi hadiisatti irkatee miti jechuudha. Ka isaan inkaaran rabbiin keenya asirratti ol hin taane jedhanii. Imaamu Muhammad ibn Shihaab Zuhrii namni jedhamu bara dhibba tokkoof digdamii shanitti du'ee akkasuma imaamu Makhuul namni jedhamu bara dhibbaa fi wayi taa'eetiniin du'ee tafsiira yookaan hiikaa hadiisa sifaata rabbii irraa gaafatamee jarri kun lamaanuu akki jedhan akkuma isiin dhuftatti dabarsaa jedhan odoo olii gadi ooftanii aqliidhaan hin hiikne. Imaamu Maalikii fi Imaamu Laysii fi Imaamu Sawriilleen maal jedhan hadiisni sifaata rabbii dubbattu akkuma isiin dhuftatti sabachiisuudha akkuma isiin dhuftatti isii hiikuudha akkana jira jedhanii odoo hin fakkeessine jedhan imaamu zuhrii fi imaamu makhuul ka amma reefu jenne sunis ulamaa agurguddaadha. Taabicitoota keessaa nama qajeelaan waa beeku jedhan maalikii fi warri maalikiin fakkaatu faa achi dura dabarsine afran sunilleen atbaa'u taabiciinaatti imaamman duniyaa jedhaniitiniin yaaman kanaaf ulamaan hagana gahu gurguddaan kun waan jaham ibni safwaan jedhu kanarraa nama dhoorguun kun waan ajaa'ibaati hundi isaaniitu akki jedhan آياتها في حديث صفاتها أقوم إثنين أفتت دبسنين ككنا دبر إمام الشافعين رب سر عجالة رب رحمة إساها برو إمام الشافعي نمني ولا أك أكجروا أهل الكلام جدان إمام الشافعين ورى صفات ربي قرأ في بربادته كنان أهل الكلام كان ودون قافة نمرتي إساجده قبني بيوتك سنديمني شتين تما جده مكان تما akkasitti aybii isaan godhan silaa jedhe odoo murtii natti kennanii nagaafatanii. Imaamu Maalik ammoo akki jedhu warra sifaata rabbii gara hin taanetti hiiku kana warra sifaata rabbii rabbiin waan inni hin qaba jedhe hin qabu jedhe irraa waakkatu waan rabbi hin qabu jedhu hin qaba jedheetiin rabbiif maxxansu kana ummanni kun ummata moromteedha. Ummata moromu ummata jadala barate jedha. Adaduma namni jadala barate yookaan moromtee barate nutti dhufuun quraanaa fi hadiisa rasuula rabbii dhiifneetiniin waan isaanii jala deemna jedhee lole jechuudha imaamu maalik faani. Kanaaf ulamaani gurguddaan hagana gahu kuni sifaata rabbii keennaa akkuma isiin dhuftetti dabarsina yoo jedhan warri jahmiitii fi warri jahmiin jala deeme aqliteennaan laallee ta rabbii maltu nutu beekaa rabbiif sabachiifna. تربي مل اللي نتبيك نتو إرانا في أجراني تتافي قلون إساني دبي غلطاته أسمر بينا درسيتين نتلفت رتك والقنوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته